Kimsa kah capítulo. Sardes pajanchis iñiqkunaman Sardes pikaj Dios en willakuqmanya kainata Dios pajanchis espiriton espirituyuqmi, kainata kainata. luceron luceruyuqmi kainata Ñuqaqa yachanim minich Kawsachkanmi kupas wanyus hinam kachkanki. Rikcharispaya wakin kapusuqnikikunata takiachi. chaikunapas chinkaruchkanñam. Rurashaikikunatapas manam pamunas hangman hinachu tarirhani. Yuyari Uyaris chaskisqaykita, hinaspayaqa kasukuspa kunamanta wanakuy. Mana suainam suainam mana yachasqayki urallata Sardespeja kachkanmi Iskaikimsayapas pachanku, mana hangrachasqakuna. mi mi mi Yurah pachayuq, Chaipahina hina Pipas venciqkunaqa yurah pachawan Pachachisham sutin kutapas manam chinkarachisaqchu, kuna kunapas... sutin apuntana libromantaqa. Hinaspam ñuqapa taitaipa, riqsichisaq angel hinaspa ángel ninkunapaq ayllampi. kasukuy kasukuichikia, Uñunasqa espiritu ESPIRITU nisqanta. Filadelfia llaqtapi kah iñiqkunaman kartasqan. Filadelfiapi kaq ñuqamanta ya qillqay kaynata. Kaychuya kahmi, chirap kahmi, David pallabin hatallihmi, manapipa wichhanan punku kahmi, INASPA manapipa kichanan punku kahmi, nin KAINATA Ñuqaqa yachanim imam kichai Punkutam kapuiki, chaitaha manatahmi pipas Mancho. Pisi papas kachkaspapas manatahmi nigawar nigawarqankichu. Satanaspa nimpi Yuyakuspam hudium kane nihkunatapas, ñuqam Hunhurachisak hayllaykipi. Chaynapim yachangaku ham jaita. Paciencia Pasienciakunaykipaq kamachisqaytam kaswarqanki. Charaykum ñuqapas sasachakui hamuq manda. Chay sasachakuykunaqa amunqa, kay pachapi llapallan runakuna mi kanankupaqmi. mi ni kitayata kiachi kiyachiy primioikita mana pipas equipa. Pipas Dios neipa templumpa, ninta hinam rurasa. chaynata ruraptiga manañam chaymanta lluqsinqachu Paipim ni PASUTINTA. sutinta qillqasaqtaqmi mozo jerusalem Jerusalén sutintapas chay mozo anaq pachamantam tapas. qillqasaqtaqmi musuq sutiytapas uyariwaqniykunaqa KASUKUICHIKIAM, puñunasqa kunaman espiritu panishanta la odisea kaq Kartashan. kartasqan. Laodiceapi la odisea willakuqmanyaq qillqaykaynata. Chiqap kaq, chiqap nej, allin testigo kaq hinaspa Diospa unanchasqan kamachiqmi kainata. yachanim Manam chirichu nitaq Chukanki, imalinchakan ima utaqchiri kaptikija manachiri nitaqrupaq kaspa junilla kasqaykimantam bumitarus haiki, hangmininki. apuyarunim manam imatapas nispa manam musyakunkichu llakipayaypaq mana imayuq wakcha hinaspa Halalya Kashaikita. Ninapi chuyanchasqa horita rantiwaspaiki shigap apu Yuraq pachatapas rantiwaspaykiya, CHAIWAN pachakuspa Pengainikita tapakuy. Rantiwaytaqya, ñawi hampitapas ñawikiman sutuchikuspa hawakunaykipaq. Ñuqaqa Castigani, kastigani, llapallan kuyasqaykunataqa. Chaynaqa tukuy sunquykiwan ya huchaykikunamanta wanakuy muay, ñuqaqa punkupi sayaspaymi takachkani pipas jayakuinita uyarispan punkuta mi yaykuspaymi payuang mikusaq mi paypas nyugawang Mikunja. pipas venceqtaqa ñuqawan kuskatam tiyachisaq tiyanaypi chaynam bencis vencisqayrayku taytaywan kuska tianampi. Uyariwahni kunaga. Kasukoichikiah y Nihkunaman espiritupa nisqanta.